Шафер, попри своє виснаження, по котячому нечутно розпростерся на підлозі за ліжком. Двері відчинились, і до кімнати ступив молодий оберлейтенант. Побачивши Мері, що приклала пальці до вуст, він зупинився. На обличчі у нього відбився подив. Далі його змінила очікувальна квола усмішка. Цієї миті на обер лейтенанта і опустилася Смітова рука. Сміт заходився вивчати плани замку, які йому дала мелі, а шафер тим часом ретельно зв'язав оберлейтенанта нейлоновою линвою, заткнув йому рота кляпом і, зрештою, запхав його в шафу. Для певності він ще й підпав її та ліжком. Готово, боса, Що далі? Хвилиночку. Ще раз перевірю. Спершу ліворуч, далі сходимо вниз, потім знову ліворуч. Золота вітальня. Тут полковник Крамер вершить свій суд. В кінці галереї монестрелів. Що, що? перепитав шафер галерея, де колись виступали менестрелі. Ще один поворот праворуч, і ми в східному крилі. Знову вниз і ліворуч. Не забути про телефон. Тут, здивувався шафер, ми ж перерізали дроти. Але не ті, що між замком і казармами. Ми ж не хочемо, щоб вони свиснули. І сюди примчав полк альпійських стильців. Сміт повернувся до мері. Вертоліт усе ще тут. Був тут, коли я сюди приїхала. Вертоліт шахара. Ця звістка вразила. А навіщо їм та пташка потрібна? Вони можуть вивести карний, якщо почнуть аж надто нервувати або ж використати його, щоб відрізати нам шлях до відступу. Ну, якщо до відступу дійде, втім, то і вся річ. Як ви ставитесь до того, щоб похазійнувати біля вертольота, лейтенанта Шафера? З вашої особистої справи видно, що перед тим, як вас затягнули до десантного літака, ви були добрим водієм і професійним механіком. Я був добровольцем, промовив шафер з гідністю. А щодо кваліфікації, то вибачайте, але дайте мені чотирифунтового молота, я знешкоджу вам усе від велосипеда до бульдозера. А без молота ну, то треба буде поміскувати. Сміт повернувся до мері. Як можна побачити ту машину? Звідти? Вона показала на двері. Всі вікна в коридорах шлос Адлера виходять на подвір'я. Сміт прочинив двері, роздернувся на всі боки і ступив до вікна на другому боці переходу. Шафер пішов услід за ним. Світив місяць, чи ховався за хмари. Усе подвір'я у замку однаково яскраво осявали два потужні прожектори над важкою загратованою брамою. І ще один на другому боці подвір'я над входом до замку. Ще по чотири прожектори стояли на висоті приблизно десяти футів над західним та східним муром замку. Світло горіло у вікнах північного та східного муру. Але найяскравіший прожектор світив над вертольотом, що стояв під напнутим брезентовим тентом. Чоловік у зеленому комбінезоні порався у двигуні. Сміт торкнув шафера за руку і повернувся до кімнати. Мері причинила за ними двері. Річ нескладна, промовив шафер. Тобто зробити так, щоб ця штука більше не полетіла. Входжу у головну браму, заколюю чотирьох вартових.